บุ๊กทูสิบทิโอทิโอเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้อีกร์อ g ด r i อี g อรอนอีก i ร์อ i ดอ g อี o r รอนเมื่อวานเป็นวันเสาร์ igår var det lördag, Igår var det lördag. เมื่อวานผมไปดูหนัง igår var jag på bio, Igår var jag på bio. หนังน่าสนใจ filmen var intressant, Filmen var intressant. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ idag är det söndag, Idag är det söndag. วันนี้ผมไม่ทำงาน idag arbetar jag inte, Idag arbetar jag inte. ผมอยู่บ้าน jag stannar hemma, Jag stannar hemma. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ imorgon är det måndag, Imorgon är det måndag. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก imorgon fortsätter jag att arbeta. Imorgon fortsätter jag att arbeta. ผมทำงานที่สำนักงาน Jag arbetar på kontor. Jag arbetar på kontor. คนนั้นคือใคร Vem är det? Vem är det? คนนั้นคือปีเตอร์ Det är Peter. Det är Peter. ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Peter är student. Peter är student. คนนั้นคือใคร Vem är det? Vem är det? คนนั้นคือมาตา Det är Marta. Det är Marta. มาตาเป็นเลขานุกราน Marta är sekreterare. Marta är sekreterare. Peter ร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน Peter och Marta är vänner. Peter och Marta är vänner. ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตา Peter är Martas vän. Peter är Martas vän. มาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ Marta är Peters väninna.